demais a falta que tu faz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Que é capaz. Que é capaz. Cacabum, cacabum, cacabum, cacabum, cacabum, cacabum, cacabunda e fica, rebola e vai. Caca bunda e fica, rebola e vai Caca bunda e fica, rebola e vai Caca bunda e fica Tá demais Ai Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai ou oh, vai, ou oh, vai, ou oh, vai, ou vai. E aí, Pereira detona funk. Cê é louco, hein, cachorro? Tá vindo igual um jato, não, por cima das nuvens. Quando você foi, já passou, já foi. Entendeu? Mas nada menos esses caras. Bem querer. Como é bom te ver. É ruim demais a falta que tu faz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Que é capaz. Que é capaz. Cacabum, cacabum, cacabum, cacabum, cacabum, cacabum. Joga bunda e fica, rebola e vai. Joga bunda e fica, rebola e vai. Joga bunda e fica, rebola e vai. Joga bunda e fica. Tá demais. Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai. Eu vou chamar aqui no palco a minha bela rosa. Me desculpa por tudo que eu fiz. Me perdoa se por um momento eu fui delas, mas por você e para você eu sou por você para sempre. senta aqui. E agora eu canto. Meu bem querer. a falta que tu faz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Que é capaz, que é capaz.